بسم الله الرحمن الرحیم الافعال در این بحث میخواد در واقع سنت توضیح بده ولی سنت یا قولی هست یا فعلی هست یا تقریر هست قولی فعلی و تقریر رو یک جا توضیح نداده قولی رو در قسمت اخبار همین کتاب در بدتر از این بحث ها توضیح داده در آخرای کتاب در این درس سنت فعلی و سپس تقریری رو توضیح میده که چه حالت داره میگه فعلو صاحب شریعتی لا یخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فعل صاحب الشريعات فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالي نيست البته موقعی بيجيم صاحب الشريعات يعني اونك که ابلاغ ميكونه وشارع شارع الله هست فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فعل صاحب الشريعة أزين دو حالت خالی نيست اما ان يكون على وجه القربة والطاعة يا بخاطر باعتبار قربت و اطاعت اون کار رو انجام داده اه، صاحب شریعت به خاطر قصد عبادت اطاعت او غیر ذلك یا نه به خاطر انگیزه های دیگه اون کارو انجام داده حالا جزو خلقت های بشری بوده یا جزو عادات قوم بوده پس فعل صاحب الشریعت یا به خاطر قربت و طاعت بوده یا نه فان دل دلیل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص و اگر اونو به خاطر قربت انجام داده باز هم دو حالت داره اگر دلیلی دلالت بر این کنه که اون فعل مختص رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده یحمل علی الاختصاص بر همون اختصاص حمل میشه میگیم که این عمل مخصوص رسول الله بوده مانند این که بیش از چهار تا همسر گرفته دلیل دلالت بر این میکنه که این عمل مخصوص خودش بوده امت بیشتر از چهار تا نمیتونن بگیرن و لم یدل لا یخصص به اگر دلیلی دلالت بر این نکنه که مختص پیغمبر بوده پس مخصوص پیغمبر نمیشه چرا لان الله تعالی یقول زیرا الله متعال میفرمایند لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه براستی برای شما در رسول الله صلی الله علیه و الگو و اسوه نمونه است الگوی نیک است یعنی کاری که کرد اون الگوی نمونه ازش پیروی بکنید مگر اینکه دلیل بیاد و بگوید این عملی که رسول الله انجام داده خاص خودشه اونجا دیگه مختص میشه فیحملو خب تا اینجای کار فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا حمل میشه عمل رسول الله صلی الله عليه و سلم بر وجوب نزد بعضی از اصحاب ما امام الجوینی امام الحرمین جوینی میگه اصحاب ما یعنی شافعیه چون ایشون از علمای شافعی هست رحمه الله میگه حمل بر وجوب میشه نزد بعضی از اصحاب ما نزد بعضی از سران شافعیه از بزرگان شافعیه البته غیر از شافعیه هم میبینیم که مجرد فعل و حمل بر وجوب میکنن یعنی بر امت واجبش میدونند که باید امت اونو انجام بدن قولی به امام مالک نسبت داده میشه اصلا قول امام مالک همین هست روایتی به امام احمد خلاصه میگه بعضی از اصحاب ما میگند که فعل صاحب الشریعه حمله بر وجود میشه و من بعض اصحابنا من من قال و بعضی از اصحاب ما کسانی هستند که گفتند یحملو علی ندبی. فعل پیغمبر که قولی پشتش نباشه مجرد فعلش حمله بر استحباب میشه حمله بر ندب میشه حمله بر مستحب میشه این قول دومی که بعضی از شافعیه میگویند و البته اکثر حنفیه همین نظریه رو دارند ظاهریه همین نظریه رو دارن روایتی از امام محمد همین هست و خود امام الحرمین جوینی امام جوینی در کتب دیگرش همین نظریه رو ترجیح میده و من بعض اصحابنا من قال يحمل على الندب و منهم من قال یتوقف عنه و بعضی از اصحاب ما گفته که توقف میشه یعنی حکمی در, در این رابطه داده نمیشه که این البته نظریه ضعیفی هست قول راجه همین هست که مجرد فعل صاحب شریعه دال دلالت بر ندب و مستحب بودن میکند خب این زمانی بود که فعل صاحب شریعه به قصد طاعت و قربت بود فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقنا في حقه وحقنا اگر کاری رو به خاطر قربت و اطاعت انجام نداده پس حمله بر مباح بودن میشه در حق خود صاحب الشریعه یعنی رسول الله و در حق ما تا اینجا سنت فعلی رسول الله صلی الله علیه و وسلم خوندی فعل پیغمبر رو سنت بر سنه بود قول فعل اقرار از اینجا به بعد اقرار رو توضیح میده تقریر تقریر چه هست تقریر اینی هست که در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم عملی انجام داده بشه و پیغمبر اونو انکار نکنه سکوت کنه یا جای دیگه انجام داده بشه که پیغمبر خبر بشه ولی اونو انکار نکنیم و اقرار صاحب شریعت علی القول الصادر من احدین و اقرار کردن تقریر کردن تایید کردن صاحب شریعه بر قولی که از یه شخصی صادر شده هو قول صاحب شریعه مانند قول خود صاحب شریعه است یعنی حجت است و اقراره علی الفعلی که فعله و اقرار کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم بر فعل کسی مانند فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها به صاحب الشریعه برمیگرده و ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه وما فعل في مجلسه و کاری که انجام داده بشه در وقت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم و ما فعل فی وقته اینها به صاحب الشریعه برمیگرده به رسول الله و ما فعل فی وقته و آنچه که انجام داده بشه در وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غیر مجلسه در غیر از مجلس رسول الله یعنی در دیدگان رسول الله نباشه جای دیگه باشه و علم به ولی پیغمبر خبر بشه به اون کار ولم ینکره اما انکارش نکند فحکمه حکم ما فعل فی مجلسه پس حکم همچنین کاری که در غیر مجلسش انجام گرفته شده حکم همان کاری رو داره که در مجلسش انجام شده و انکارش نکرده این بحث تقریر رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که بسیاری از سنت ها سنت های تقریری هستند یعنی ما میبینیم که کاری در حضورش یا در جای دیگر که با علمش هست انجام میشه و پیغمبر اونو انکار نمیکنه این جزو سنت هاست تا جای کار کافی است موفق و پیروز باشید